Okuruga esura ya makumi gabiri na mukaga Ekikaro nentimbe zakyo kandi okole kikaro nentimbe ikumi zempuzi za kitani enungi ezogosirwe neza kibururu na zambarau nezili kutukura uzishukirane nabakerubi omububuya obura bwabuli rutimbe bube bwemita ikumi na ibiri nobukika bwemita ibiri Entimbezo nazigire kipimo kimo entimbe itanu zitanisibwe amo entimbe itanu ezindi ziteranisibwe amo kandi oshuke miguwa ya kibururu amukugiro gorutimbe orwaeru omuseti ya mbere kandi oshube oshuke emiguwa amukugiro gorutimbe orwaeru omuseti ya kabiri Oshuke emiguwa makumi gatano arutimberumo kandi okole emiguwa makumi gatano amukugiro orutimbe orumuseti ya kabiri emiguwa erebangane mara oshuke emiguwa makumi gatano yezaabu entimbe ozikwatanise n'emiguwa egyo ekikaro kibone kugoberera kandi eyema eriri eiguru yekikaro olikolere entimbe 10 na rumo zobwoya bwembuzi obura obwabuli rutimbe bube mita 13 nobukika bwe mita 2 entimbe zona 10 na rumo zigire ekipimo kimo rumo entimbe itanu uziteranise azo n'entimbe omukaga nazo kandi rutimbe rwa mukaga rutimbe mukabiri omumaishoge yema okole emiguwa makumi gatano amukugiro gwo rutimbe olwanzindo musetiemo nemiguwa makumi gatano amukugiro gorutimbe olwanzindo omuseti eyakabiri kandi okole bifungo makumi gatano byo mulinga obite omumiguwa au eyema uliteranishe yamu libone kuba kintu kimu ekitweka kirutimbe ekisigaire antimbe zeyema nikyo kitweka keyema ekiri kusigarawo kirerembe eiguru enyuma yekikaro omukono gumu gorutimbe rwoboya bwembuzi oguli kushaga arubaju orunoru abura bwentimbe zeyema ererembe ambaju zombiri zekikaro mara okole ebyokushweka yema omumpu zempaya zentama nembuzi ezisinsimuire kandi ekikaro okikolere emiziringiti erengeire eyo mushita obura bwa buli muziringiti bube mikono ikumi nobukika bo mukono gumo nenusu buli muziringiti gwe kikaro kugire ndi mibiri zo kugikwatanisa yona hamo obeniko ogikoroti ekikaro kikolere emiziringiti orubaju rwa kasi miziringiti makumi ahansi yemiziringiti makumi gabiri okoleo amachuba makumi gana gefeza amacuba gabiri yansi yomuziringiti gumo arwendimi zaagwo ebiri namacuba gabiri hansi yomuziringiti ogundi arwendimi zaagwo ebiri kandi omu rubaju rwa kabiri rwekikaro orwabikara abayo emiziringiti makumi gabiri namacuba gayo makumi gana gefeza amachuba gabiri ansi yomuziringiti gumo namacuba gabiri amuziringityo kandi enyuma yekikaro obugwaizoba oteyo emiziringiti mukaga enyuma yekikaro pembe zakyo oteyo emiziringiti ebiri ansi etaishukane kyonka eiguru eteranisibwe akifunga kya mbere emiziringiti yo mbiri ekole epembe ibiri ebe munana amo namachubagayo ikumi na mukaga gefeza amacuba gabiri ahansi y'omuzilingiti gumo n'amacuba gabiri ahansi y'omuziringiti ogundi embanda zo mushita itanu arumizilingiti yorubaju rumo rwekikaro nembanda itanu arumizilingiti yorubaju orundi rwekikaro nembanda itanu arumizilingiti yorubaju rwekikaro enyuma mborekera boburugayizoba orubanda oromugati yemiziringiti urabire mukimo kwema anzindo egi kugoba nzindo eri emiziringiti ogisige zaabu nibifungo byaibyo ebyo kukwata embazi obikoze ezaabu nembanda ozisige ezaabu ekikaro okisimbe kuonderana nenkora yakyo eyo nkorekire aibanga kandi okole orutimbe rwempuzi za kibururu zambarao neziri kutukura na kitani enungi eyogosirwe lukoleranwe nabakerubi omububuya oruwanike anyomyo ina ezo mushita ezisigirwe ezaabu ruina ebifungo byezaabu enyomyo zibeziri amachubagana gefeza oruwanikise ebifungo mara oletesa ndukuyendagano gite omurutimbe oruo oruli kutaishurana atakatifu na atakatifu muno otekentebe yobuganizi eiguru yesandiko yendagano atakatifu muno otekemeza enja yurutimbe nekinara arubaju ruakasi rwekikaro omumaisho gemeza kandi emeza oragiteka rubaju orwa bikara oruigirwe yema orukolere orutimbe rwempuzi za kibururu nazambarao neziri kutukura na kitani eyogosirwe orutimbe rufumwe orutimbe ruonene oru orukolere enyomyo itanu zo mushita mara ozisige ezahabu ebifunga byazo bibe byezahabu mara ozitereo amachuba gatanu go mulinga